الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحديث الحادي عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد وقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله والحديث أخرجه الإمام البخاري kutoka kwa Umar ibn al-Khattab Allah amridhia asema hakika bwana mmoja katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam jina lake alikuwa akiitwa Abdullah ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himara na alikuwa laqabu yake ni himara kwa maana ya punda hii ndio laqab kwa maana ya jina jina lake la kubandikwa وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم na alikuwa akimchekesha mtume sallallahu alayhi wasallam wakana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad jaladahu fi sharab na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameshampiga bakora eh, kwa sababu ya kulewa alikuwa ameshachapwa bakora kwa sababu ya kunywa pombe fautiya bihi yawman akaletwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam siku nyingine tena kwa kosa hilo hilo hali ya kuwa emelewa. Wa amara bihi fajulida, mtume sallama akawa ameamrisha huyu bwana akawa pia amepigwa tena bakora. Waqala rajulun min alqaum, akasema bwana mmoja katika watu waliokuwepo hapo, Allahumma al'anhu, ewe Allah mlaani huyu bwana ma akthara ma yuta bihi eh, wingi ulioje wa hilo analolifanya bimaana analifanya mara nyingi eh, analikithirisha mara nyingi mara ya kwanza kapigwa akarejea tena Allah mlani kwani amekuwa akilifanya kwa mara nyingi tukio hilo faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akasema mtume sallallahu alayhi wasallam la tal'anuhu msimlani fa wallahi na mwapa Allah ma alimtu sina nilichokijua kwa mtu huyu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu isipokuwa mtu huyu anampenda Allah na nani na mtume sallallahu alayhi wasallam طيب قوله كان يضحك رسول الله فيه سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم ketika kipengele hichi kwamba alikuwa akimfurahisha mtume akimchekesha tunapata faida ndani ya kipengele hichi cha samahatu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam e, uzuri wa tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni faida ya kwanza tunaipata katika e, kipengele hichi faida ya pili fihi raddu ala man za'ama anna ad-dhahka mutlaqan la yaliqu bi ahli samti wal waqar faida ya pili katika kipengele hichi kuna raddi kwa yule ambaye atakayedai kuwa kucheka yani kucheka moja kwa moja jambo hilo la yaliqu bi ahli samti wal waqar kwamba haliendani wala haliwafai watu wenye tabia eh, husnu alhaia watu wenye mwonekano mzuri na wenye tabia nzuri eh, kuna watu ambao wanadai kuwa yule mtu ambaye ni mwenye haya nzuri na tabia nzuri muungwana mcha Mungu hatakiwi kucheka sasa katika kipengele hichi kuna raddi kwa watu wenye kudai madai hayo pia vile vile katika kipengele hichi faida ya tatu anna ghalabata duabati ala ba'd an-nasi لا حرج فيها إذا لم تتضمن محظورا من غيبة أو نميمة أو سخرية أو نحو ذلك فإذا تاتوا كتيك كبنجيله هشي نقوم غلبة الدعاء غلبة الدعابة وينجي ومزاها الدعابة هذه صيغة مبالغة من دعبة حقيقة وينجي ومشيزو أو مزاحة ala baadhi nnas kwa baadhi ya watu la haraja fiha hilo halina ubaya idha lam tatadamman mahdhura ikiwa jambo hilo halitokuwa lenye kuwa na madhara min ghiba kama vile ikawa hakuna madhara katika tendo hili ya ghiba au namima au sukhuria kejeli na dharau na mfano hayo kwa ikiwa jambo hili litakuwa limepokana na hayo basi la basa hakuna ubaya kwamba kukithirisha eh, mzaha wa qawluhu la tal'anuhu قولي ya mtume alipoambia msimlaani fa wallahi ma alimtu illa annahu ila akhirihi fihi inkaru ala man khalafa manhaja al-inkari katika kipengele hichi faida ya kwanza kwamba kuna katazo na kemeo kwa yule atakaye khalifu manhaji ya kukemea wazi fihi inkar ndani yake kuna kemeo na katazo ala man khalafa manhaj al-inkar kwa yule atakaye khalifu manhaji ya kukemea kivipi eh huyu bwana baada ya kuwa amepigwa bakora mara ya kwanza kwa sababu ya kunywa pombe akaletwa mara ya pili mtume akatoa amri akapigwa bakora waliokuwepo baadhi katika tukio hili walisema Allahumma al'anuhu ewe Allah mlani wazi alisema mmoja katika wale kuwepo kwamba Allah mlani mtume akamwambia la tal'anuhu msimlani wazi asema hakika sijui chochote kwa mtu huyu isipokuwa ampenda Allah na mtume msimlani kwa hiyo ndani ya kipengele hichi kuna faida kemeo au katazo kwa yule ambaye amekhalifu manhaji ya kukemea sawa hapa katika nukta hii hapa aliyekemewa ni yule ambaye alisema ewe Allah mlaani mtume akamkemea usimlaani sawa kwa hiyo inkar ala man khalafa manhaja inkar mtume anamkemea kwa sababu amekhalifu mfumo wa kufanya nini wa kukemea jambo baya kwa sababu si kumlaani. naam pia katika nukta hii faida ya pili annahyu anil la'ni bighairi haqq ni katazo la kumlaani mtu basi na haki bila haki faida ya tatu isti'malul hikmati fi da'wati almutalabbis bilma'siyati faida ya tatu katika kipengele hichi ni kutumia hikma katika kumlingania mtu ambaye ni almutalabbis bilma'siya mtu ambaye ni mwenye kufanya maasiya au mtu ambaye e, eh, alivaa maasiya wazi wafihi pia vile vile katika kipengele hichi muraatu ahwali nnasi athnaa alinkari alaihim kutambua hali za watu kipindi cha kuwakemea kama lazima utambue hali ya mtu pale ambapo unapotaka kumkemea طيب وقوله يحب الله ورسوله فيه أن محبة الله تعالى بحق مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليمتوم يحب الله ورسوله فإلى يكون زكت قوله حقيقة كم بين الله تبارك وتعالى ما بين زيكم بين الله يا كويلي مستلزمة بس hulazimiana mapenzi hayo na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na faida hii tunaipata yuhibbu Allah wa rasula kwa mapenzi ya dhati ya mja kwa Mola wake inalazimu pia vile vile kupatikana mapenzi ya kumpenda nani mtume sallallahu alayhi wasallam pia vile vile katika kipengele hichi faida ya pili wa fihi dhikru ma fi sahibi almasiyati min khisali alkhairi litarghibihi fi at-taubati wa liirshadi an-nas ila ar-rifqi bihi katika kipengele hichi pia faida ya tatu e, faida ya pili ni dhikru ma fi sahibil ma'siyah min khisalil khair kutaja mambo ya khairi ambayo yanapatikana kwa huyu mwenye kufanya hayo maasiya yani huyu ambaye amefanya maasiya ukataja yale mazuri yake mambo ya khairi litarghibihi, kwa ajili ya kumvuta wazi fi tauba, katika kutubia, irshadi nnas, pia vile vile na kwa ajili ya kuwaongoza watu ila rifqi bihi, katika kumuonea huruma na upole. Sababu huyu tayari ameelewa, mara ya kwanza kapigwa bakora, mara ya pili kapigwa bakora, wazi mmoja katika waliokuwepo akasema Allah mlani mtume akasema usimlani huyo anampenda Allah na nani na mtume hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anataja sehemu ya mazuri ya mtu huyu lengo lakini nini eh kumhamasisha na kumvuta aweze kutubia lakini pia vile vile kuwafundisha waliokuwepo pale kuwa na huruma na yule aliyeangukia katika nini maasiya وفيه ايضا عدم اليأس من نصح صاحب المعصيه ndani ya kipengele hichi pia faida ya tatu ni kuto kukata tamaa katika kumnasihi yule mwenye kufanya maasi adamu yasi kuto kukata tamaa min nushi sahibi almaasiya katika kumnasihi mwenye kufanya maasi walau takarrara minhu alwuqu'u fi dhambi hata kama itakuwa imekaririka au yamejirejea rejea matendo ya yeye kuingia katika dhambi au dhambi aliyofanya imekaririka, kafanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, dhambi ile ile wazi, au imekuwa ikijikariri ya kupatikana katika nini, maasiya. Usikate tamaa katika kumnasihi mtu wa sampuli hii, hata kama takarara minhu alwuquu fi dhambi, itakuwa imekuwa akianguka mara nyingi katika nini, katika madhambi faida ya mwisho aliyetaja katika hadithi ya nne fihi anna murtakiba alkabirati la, la yakfuru hakika yule mwenye kufanya madhambi makubwa hakufuru si kafiri na hii ni aqida ya ahli sunna wal jamaa sawa kwamba yule murtakibul kabira maadam kuwa haja halalisha madhambi hayo ikiwa atakufa au yuko hai si kafiri na baada ya kufa pia si kafiri bali atakuwa tahta mashiati Allah jalla wa ala inshaa adhabahu wa inshaa afa anhu wa in adhabahu la yukhalladu fi nar Allah kitaka atamsamehe kama amekufa hajatubia na kitaka atamwadhibu lakini kama atamwadhibu hatuishi motoni milele wazi naam wa anna murtakiba al-kabira la yakfur yule mwenye kufanya madhambi makubwa eh hakufuru الحديث الثاني عشر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد واضح؟ kutoka أبي Abi الله مريدي يا سيما asema mtume sallallahu alaihi wasallam kutabasamu kwako katika uso wa ndugu yako ni sadaka na kuamrisha kwako mambo mema na kukataza mabaya ni sadaka na kumuongoza mtu ambaye amepotea katika ardhi ni sadaka pia vile vile kumsaidia eh, kipofu pia hiyo ni nini sadaka ukamsaidia kumuonesha njia na kuondosha kwako jiwe au mwiba au mfupa njiani, hiyo ni sadaka. Na pia vile vile ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqa, e, kummiminia e, mwenzio katika ndoo yake pia ni sadaka. Sawa, eh? tayib. Katika fawaidi za hadithi hii, awalan yaqulu musannif fihi kathrat abwabil khair, faida ya kwanza hadithi hii inaonesha eh, kathratu abwabil khair kwamba milango ya khairi ni mingi faida ya pili taathiru niyya fi ja'li al'adat ibadat yani athari ya nia au kuathiri nia katika kufanya eh, mazoea kuwa nini ni ibada tunaona vizuri faida hii tutaiona hapo utabasamu katika uso wa ndugu yako hii ni ada inaweza ikaingia katika nini katika ibada mengi yaliyotajwa hapo sawa kwa hiyo ataingia katika ibada ikiwa utayafanya sawa kwa ajili ya nini ya kutafuta ujira kwa Allah tabaraka wa taala kama tutakapokuja kuona pia katika sharhi ya baadhi ya maneno almuhim faida pili kiujumla katika hadithi hii taathiru niyyati fi ja'li al'adat ibadat eh, nia kuathiri au athari ya nia katika kufanya mazoea kuwa ni ibada yani nia athari yake huwa huifanya ada desturi kutoka katika ada kuingia katika nafasi ya nini ya ibada وفيه عظيم عناية الإسلام بتحقيق مبدأ الترابط والتعاون بين المسلمين pia vile vile ndani ya hadithi hii faida nyingine ni adhimu inayatul islam ukubwa wa uislam wa yani ukubwa wa himizo la uislam katika kuhakikisha msingi wa mafungamano na kusaidiana kati ya Waislamu. Fihi, ndani ya hadithi hii pia kuna adhimu inayatul Islam, eh, ukubwa wa umuhimu wa Uislamu au ukubwa wa himizo la Uislamu, kwamba Uislamu umetilia umuhimu na umehimiza katika kuhakikisha msingi wa mafungamano na kusaidiana kati ya Waislamu. وفيه ايضا عدم احتقار المعروف katika faida nyingine ndani ya hadithi hii tunaipata ni kwamba kuto kudharau jambo zuri kuto kudharau jambo jema wala ukana yasira hata kama litakuwa ni jambo jepesi sana yuakidu hadha nususu kathira hili linatiliwa mkazo na dalili nyingi ka kaulihi ta'ala kama Allah alivyosema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara yule atakayefanya mfano wa dharra ya khairi ataiona wa qawluhu alayhi salatu wassalam la tahqiranna min alma'ruf shay'a mtume asema usizarau katika jambo jema chochote kwa aya hii na hadithi hii inatilia mkazo faida hii ya kwamba kutokudharau jambo jema hata kama litakuwa ni jambo jepesi wazi طيب pia vile vile katika hadithi hii faida nyingine ambayo ni ya tano anna ala duati alkhairi an yabdhulu anfusahum litaqdimi kull ma yaqdiruna alayhi ni wajibu kwa maduat ambao wanalingania katika khairi wajitolee katika nafsi zao kutanguliza kila ambalo wanaloliweza min khairin katika mambo ya khairi wajib kwa walinganiaji katika milango ya khairi wajitolee katika nafsi zao kwa kutanguliza kila ambacho wanachokiweza katika masala nini ya khairi fi dhalika ajrun lahum katika hilo kuna ujira kwao wa naf'un lighairihim na kuna manfaa kwa wengineo wasiokuwa wao watahyiatul qulubi lilqabul lakini katika hilo pia kuna kuziandaa nyoyo ili kuweza kupokea yale ambayo wanayoyasema wazi طيب قوله hizo ni fawaida kwa ujumla قوله تبسمك في وجه اخيك لك صدقه فيه فضل ادخال السرور على المؤمنين قولي mtume sallam aliposema kutabasamu katika uso wa ndugu yako, hiyo ni sadaka. Ndani yake kuna ubora wa kuingiza furaha kwa waumini, yani swala la kuwafurahisha waumini, swala hili ni bora, swala hili ni bora kuweza kuwafurahisha waumini, kwa sababu Mtume anasema kutabasamu katika uso wa ndugu yako sadaka. Naam. Aidan, faida ya pili katika kipengele hichi, anna ala duati lkhairi التخلق بحسن الأفعال والأقوال التي تحبب الناس إلى قبول تعليمهم ونصحهم نقوم نواجب قوال ونولنغانية كتخير التخلق بحسن الأفعال والأقوال كجبامبا كتبية كمتنو مزوري نكجبامبا كمنينو مزوري منينو مبايو تحبب الناس إلى قبول, إلى تعليمهم maneno hayo mazuri na matendo hayo mazuri yatawapendezesha watu yatawapendeza watu sawa na yatawafanya wao ni wenye kukubali mafundisho yao na nasaha zao wazi wazi anna ala du'ati alkhairi atakhalluq bihusni alaf'al eh walinganizi katika khairi wanawajibika au wanalazimika kujipamba kwa matendo mazuri na kauli nzuri ambazo zitawapendeza watu na zitawafanya wawe ni wenye kukubali mafundisho yao na nasaha zao faida ya tatu katika kipengele hichi anna ala duati alkhair pia vile vile yatakiwa kwa walinganiaji wa khairi an yahfadhu muru'atahum wa hay'atahum wa hay'atihim an yahfadhu muru'atahum wa hay'atihim wahifadhi murua eh, murua wa hayat murua utu, yani hule muonekano wao utu wao sawa eh? sema murua yani murua ni tabia nzuri muonekano mzuri mazingira mazuri si tunaelewana vizuri Kiswahili sanifu mimi sijui nicho cho muonekano eh na hili huwa linaelezeka tu kimazingira ala sabili mithali mfano labda ukamkuta mtu eh, labda anakula barabarani anatembea anakula sinaeleka vizuri kwa watu ambao wasiokuwa na murua kwao ni nini kawaida lakini kwa mtu ambaye ana murua iliyokuwa nzuri uwezo ukamkuta anatembea yuko barabarani au katikati ya soko amesimama atafuna mindi na mfano wao sawa eh? kwa muhimu kwamba <laughs> walinganiaji katika milango ya kheri watakiwa wahifadhi hali zao minatabadhuli wahifadhi hali zao hali zao minatabadhur kutokamana na kuacha kujihifadhi wahifadhi hali zao minatabadhur kutokana na kuto kujihifadhi sawa fatabassumu wadhahku mahmudun shar'a kutabasamu na kucheka haya yamesifiwa katika sheria idh lam yatarattab alayhi mafasidun ikiwa utabasamu huko na kucheka huko kutakuwa hakujabeba madhara kutakuwa hakuna madhara qala al-imam adh-dhahabi rahimahullah asema al-imam adh-dhahabi yanbaghi liman kana dhahukan bassaman an يقصر min dhalika ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب واضح؟ maana hayo yanapatikana katika siyaru a'lami nubala kama alivyotaja hapo mtunzi طيب asema al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah yambaghi liman kana dhahuka inatakiwa kwa yule atakayekuwa dhahuka mwenye kucheka sana kathiru dhahki basama pia ni mwingi wa kutabasamu yani anacheka sana na ni mwenye kutabasamu sana an yuqassira min dhalika apunguze hilo wayaluma nafsahu na ilaumu nafsi yake hatta la tamujjahu al-anfus eh mpaka nafsi zisiwe ni zenye kufanya nini eh, ni zenye zenye kuwa na imbisat wazi yani mpaka nafsi za watu zisiwe ni zenye kulewa na kujiachia kumuona kwamba huyu ni mchekeshaji au ni mwenye kutabasamu sana yani watu wakimuona wanafurahi kwa maana kwamba huyu ni mchekeshaji na huyu ni mwenye kutabasamu sana wazi yani kutabasam na kucheka ni jambo ambalo ni mahmud lakini halitaki kufanya nini kukithiri zaidi wazi طيب حتى لا تمجه الانفس بمعنى حتى لا تنبسط وتتسع الناس وينبغي liman kana abusa na inatakiwa kwa yule atakayekuwa abus abus ay karihu almanzar ni mtu ambaye muonekano wake sio mzuri sawa yani uso wake hauna bashasha wazi abusan bimaana karihu almanzar inatakiwa kwa mtu ambaye yule ambaye uso wake ni yani uso usiokuwa na bashasha wawe munqabidha lakini si hivyo tu munqabidha ay dayiqu sadri kifua chake si kipana sio kipana kwa maana kwamba ni kikubwa ah. wawe bimaana ni mtu ambaye yanzawi anin nas eh ajitenga mbali na na watu yani kifua chake kif, kifinyo si kipana si mtu wa watu kiufupi kwa lugha nyepesi yani hana uso wa bashasha lakini pia sio mtu wa si mtu wa watu pia kwa lugha nyepesi tuseme hivi wazi طيب an yatabassama mtu huyu anatakiwa atabasamu wa yuhassina khuluqa na atengeneze tabia yake iwe nzuri aifanye nzuri wayamquta nafsahu na pia vile vile aichukize nafsi yake eh, ala radaati khuluqihi juu ya tabia yake mbaya bimaana aifanye nafsi yake iwe ni yenye kuchukia tabia yake mbaya wa kullu inhirafi anil i'tidali famadhmum kila kupinda au kukengeuka kutoa katika usawa ni jambo ambalo limesemwa vibaya si zuri kila inhiraf kupinda mabadiliko kutoa katika usawa ukitoka katika usawa sawa basi jambo hilo sio nini sio safi tunaelewana vizuri bimaana usawa ni nini mtu atakiwa awe ni mwenye bashasha awe ni wasi'u sadri ni mwenye kutabasamu sasa akawa yeye uso wake si wenye bashasha wenye kutabasamu wazi si mtu wa watu pia anatakiwa aitengeneze tabia yake na ailee nafsi yake kwamba ichukie tabia yake mbaya kwa sababu gani mtu huyu anakuwa ametoka katika ule usawa ambao usawa ni mtu kuwa na bashasha na hayo tuliyataja si tunaelewana vizuri kwa kila mabadiliko inhiraf au mtu kutoka katika usawa basi hilo ni jambo baya wazi wala budda linnafsi min mujahada na hapana budi nafsi kuipambana ili kuweza kuishinda nafsi wataadibi na kuiadabisha nafsi fadhi ya ikhwa wa qawluhu wa imatatuka alhajar washawk wa imatatuka alhajara washawka wal'azma an tariqi laka sadaqa na kuondoa kwako jiwe mwiba mfupa njiani hiyo ni nini sadaka tayib fihi kamalu dini alislam ndani ya kipengele hichi tunaona ukamilifu wa dini ya Uislamu wa inayatuhu bi shu'uni din na kutilia umuhimu eh, mambo ya dini na duniani وفيه قبح تلويث طرق المسلمين lakini pili faida ya pili ni kwamba tunaona ubaya wa kuchafua njia za waislamu bima yu'iqu harakatuhum kwa yale ambayo yanasimamisha haraka zao harakati zao yuiqu bimaana yanaziwia zile harakati zao sawa au yu'dhi mandharahum au eh, hilo utakaolifanya litawapelekea wao e, ule kule kutazama kwao wachukie sawa mfano yani mtu ni njia labda akaweka uchafu uchafu ambao utawaudhi wale wakitazama wanaudhika sawa au akaziwia njia ambalo hilo litawafanya nini kuwa ni kikwazo katika shughuli zao wazi haifai wana dhalika yunafi haqqu at-tariq hilo lapingana haki ya nini haki ya njia alladhi umirna bi'ita'ihi fi qawli sallallahu alayhi wasallam haki ambayo tumeamrishwa kuipa hiyo njia katika kauli ya mtume sallam aliposema fa'atu at-tariqa haqqahu ipeni njia nini haki yake qalu wama haqqu tariqi ya rasulullah wakamuuliza haki ya njia ni ipi ya rasulullah qala ghaddu albasar ni kuinamisha nini macho wakaffi aladha na kufanya nini eh kuondosha nini udhia waraddu salam na kurejesha salamu والامر بالمعروف والنهي عن المنكر na kuamrisha mema na kukataza nini mabaya hizi ni katika haki za nini za njia واضح طيب الحديث الثالث عشر ambayo itakuwa ya mwisho leo hii tukamana wakati ni hadith an abi huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشربا ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر أخرجه الشيخان كتوك أبي هريرة الله مرذيه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسمى مسلم أمتم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق سيكو موجا bwana موجا لكوا كتنبيا katika اشتد عليه العطش أكاوى amezidiwa na kiu fawajada bi'ra akakuta kisima fanazala fiha akashuka ndani ya kisima fashariba na akanywa thumma kharaja fa idha huwa bikalbin yalhadh kisha akatoka ndani ya kisima fa idha huwa bikalbin ghafla baada ya kutoka juu anakutana na mbwa yalhath atweta ay yukhriju lisanahu min shiddati al'atash anatweta namna hii atoa ulimi kwa sababu anasikia kiu kikali cha maji ya kunywa wazi yakulu thara min al'atash anakula e, mchanga kutokamana nini na kiu analamba mchanga kwa sababu ya kiu kikali faqala ar-rajul akasema yule bwana laqad balagha hadha al-kalba min al-atash mithlu alladhi kana balagha bi hakika huyu mbwa amefikia katika kiu mfano wa kiu ambacho kilichokuwa kimenifikia mimi kilichonipata fanazala albira akashuka tena katika kishiva famala akhufahu akajaza hofu yake hofu vile viatu ya design ya soksi akashuka kisimani akatia maji mle thumma amsakahu bifihi kisha akawa ameishika ile hofu bifihi kwa mdomo wake akaingata hali yakuwa ina maji na anapanda thumma raqiya kisha akamnywesha huyu mbwa kisha akapanda juu fasaqa alkalba kisha akamnywesha nani mbwa fashakara Allah lahu faghafara lahu Allah akamshukuru na akamsamehe qalu ya rasulullah masahaba akamwambia mjumbe wa Allah wa inna lana fil bahaimi ajra he na sisi katika wanyama tuna ujira tunapata thawabu kwa wanyama qala mtume akamwambia na'am fi kulli dhati kabidi ratbatin ajrun eh, katika kila dhati kabidi ratbatin ajrun katika kila hayawanin hayyun ajrun kwa lugha nyepesi japokuwa tafsiri yake haja huko katika kila mnyama kila kiumbe kilichokuwa hai kuna ujira katika hilo wazi fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun tayib katika faida ya hadithi hii kwamba sauqul akhbari wal qasas biqasdi al i'tibar tunaona kuna faida ya mtu kuleta habari na kisa kwa malengo ya mazingatio mtu anaweza akaleta kisa au story lakini kisa hicho na story hicho malengo yake yawe ni nini ni mazingatio wazi قوله لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي fihi anna tadhakkura ni'ami ndani ya kipengele hichi kuna faida ambayo hakika kukumbuka neema wa bi khasatan idha raa man hurimaha hasas hususan pindi mtu atakapomuona yule ambaye ameikosa hiyo neema yuinu ala shukriha sawa sawa hilo linamsaidia katika kuishukuru hiyo neema wa min shukriha fi'lul khair na katika kushukuru hiyo neema ni kufanya mambo ya nini ya kheri hakika kukumbuka neema jambo hilo linamsaidia mtu katika kuishukuru hiyo neema na katika njia za kuishukuru hiyo neema ni kufanya mambo ya nini ya kheri wazi kama mtu ajue neema aliyokuwa nayo wazi kama ni uwezo tatambua neema ya uwezo ukimuona mwenzako hana uwezo neema ya afya neema ya macho ya miguu kila neema واضح naam kwa hiyo kukumbuka neema hilo linakusaidia wewe kuishukuru hiyo neema lakini pia vile vile katika kushukuru hiyo neema ni kufanya masala nini ya khair mfano ukiwa una macho mwenzako hana macho ila kusababisha wewe kushukuru neema ya macho ambapo ukishashukuru pia vile vile katika shukran ni kuyatumia macho yako katika yale ya kumridhisha Allah kama ni mali wa hakadha naam وقوله فملأ خفه ثم أمسكه بفيه akajaza khufu yake kisha akaishika bifihi thumma raqa fasaqa alkalba fihi sa'yu fi ikmali e, ndani ya faida hii tunaona kuna faida ya kufanya haraka katika kukamilisha sawa katika kukamilisha wa kamalu amali alkhairi na kukamilisha amali ya khairi qadara istita'atihi kutokamana na mtu anavyoweza sawa sababu huyo alienda akajaza hofu yake kisha akaishika na akapanda wazi faida pia vile vile ya tatu katika kipengele hichi anna shukra Allah ta'ala ala ni'amihi yakunu bilfi'li kama yakunu bilqaul hakika kushukuru neema za Allah tabarak wa taala unakuwa ni kwa vitendo kama ilivyokuwa kwa maneno sio kushukuru kwa maneno tu alhamdulillah haitoshi hii ni shukurani ya maneno, bado pia shukurani ya nini? Ya vitendo, kwamba kama ni mali, kama ni viungo, kama ni uwezo, uelewa Allah amekupa, basi katika kushukuru neema hizi pia ni kushukuru kwa vitendo. Uwezo wako, viungo vyako uvitumie katika yale ya kumridhisha nani? Allah tabaraka wa taala. وقوله فشكر الله له فغفر له فيه وصف الله عز وجل بالشكر ونوصف الله تبارك وتعالى وكشكور ومن اسمائه الشكور katika majina yake nini الشكور وعظيم كرم الله تعالى وواسع مغفرته na ukubwa wa ukarimu wa Allah tabaraka wa taala na ule upana wa msamaha wake pia vile vile katika kipengele hichi fashakara Allahu lahu faghafara lahu faida ya pili annahu idha kana hadha fi haqqi alhayawan ikiwa hii ni katika upande wa wanyama fakaifa fi haqqi alinsani vipi katika haki ya mwanadamu onesha kwamba hilo litakuwa ni aula zaidi faida ya tatu adamu ihtiqari almaruf kutokudharau jambo jema wala kana yasira hata kama litakuwa jambo jepesi wa qawluhu qalu ya rasulullah na kauli yake mtume aliposema waliposema ya rasulullah masahaba inna lana fil bahaim ajra fi hirsi sahabati radiyallahu anhum katika kipengele hichi tunaona pupa masahaba Allah waridhie ala maarifati kulli tariqin katika kutambua kila njia yuaddi ila tahsili al-ajri min Allah inawapelekea kupata malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala wazi naam naktafi bihadha sheke leo hapa na muadhini atakuadhini kisha kesho biidhnillah tutaendelea na sehemu nyingine sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam